Կանադա տեսակի ներփերշիկի համուհոտը փոխվել է ճիշտ է, բայց մարդու կյանքի եւ առողջության համար վտանգ չի ներկայացնում։ Պարզվել է լաբորատոր փորձակնության արդյունքներով։ Բոլորին հայտնի համի փոփոխության պատճառը ներփերշիկի բաղադրության փոփոխությունն է։ Արտադրողն օգտագործել է նաեւ հավի ենթամթերք, երիկամներ, լյարդ, սիրտ, քարաճիկ եւ այլն, ասում է հանրապետական անասնաբուժական եւ սննդամթերքի փորձակնությունների լաբորատորիայի փոխտնօրեն մանրեաբան Հասմիկ Հովսեփյանը։ Կատարելով հետազոտություն մանրեաբանը որ ցուցանիշները համապատասխանել են նորմատիվ հաստատքներին, ինչ որ խախտումներ չեն նկատվել, նաև եպվել է, ստուգվել է, փորձվել է, բոլորն են համապատասխանել են տվյալ ստանդարտներին։ Սննդամթերքի վերահսկողության pedagogical տեսչությունը բնակիչների հոկտեմբերի 11-ի հաղորդագրության հիման վրա շրջայից էր սկսել տվյալ ապրանքատեսակի նմուշարման եւ լաբորատոր փորձաքննության ուղարկելու համար, ասում է տեսչության պետ Միքայել Սարգսյանը։ 20 թվականի հոկտեմբերի 17-ին արդեն իսկ փորձաքննության եզրակացությունը ինչով բարձր է, որ ՄՍ-ի եւ ՄՍ-ի տեխնիկական կանոնակարգի որևէ անհամապատասխանություն չկա, այսինքն ըստ մարդու կյանքի եւ առողջության վտանգ չի սպառնում։ Պետական տեսչության հարցմանն ի պատասխան Հանրապետական բժշկական հաստատությունից ու Արևիկ բանկական բուժմիավորումից վերջերս սննդային թունավորման դեպքեր չեն արձանագրվել, նշում է Սարգսյանն ու հավելում։ Միաժամանակ հորդորում ենք մեր բնակչությանը, ցանկացած կասկածի դեպքում կարող են զանգահարել մեր 89 կարճ հեռախոս համարին, մենք օպերատիվ կարձագանքենք եւ կշտկենք հայտնաբերված թերությունները կամ խախտումները։ Սննդամթերքի վերահսկողության պետական տեսչության պետի խոսքով բարբերաբար ստուգումներ են անցկացվում նաև այլ ապրանքատեսակների շրջանում անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։